بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الرابع ويحتوي على سورتي المائدة والأنعام บทอันมาอิดะเป็นบทมาดานิยะมีร้อยยี่สิบองค์การเป็นบทที่ยาวพอสมควรเช่นเดียวกับบท มาดานิยะโดยทั่วไป อบูไมซารอกล่าวว่า บทอันมาอิดะเป็นบทสุดท้ายของคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมา องค์การที่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีการยกเลิกแต่ประการใด บทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านรอสุลลอฮสลลลอฮุอะลัยวะสลัมกลับจาก อัลฮุดัยบียะสาระที่มีอยู่ในบทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วย ข้อชี้ขาดเกี่ยวกับข้อตกลงและสัญญาต่างๆ การเชื่อสัตว์ การล่าสัตว์ และการครองอิรอม เพื่อประกอบพิธีฮัจจ์การแต่งงานกับหญิงชาวคัมภีร์ การตกศาสนา ความสะอาด บทลงโทษ การลักขโมย บทลงโทษ ผู้ก่อการร้าย และก่อความวุ่นวายในสังคม ข้อชี้ขาดเรื่องสุราและการพนัน การชดเชยในเรื่องการสาบาน การฆ่าสัตว์ในขณะครองเอี่ยรอง พิในกรรมก่อนตาย และข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของอัลลอฮ์เรื่องราวที่เป็นบทเรียนข้อควรคิดและอุทาหรณ์ เช่นเรื่องราวของวงวานอิสราเอลกับนบีมูซา ที่แสดงให้เห็นถึงความดื้อดึงฝ่าฝืน จึงถูกให้ท่องวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างถึง40ปี เรื่องราวของลูกนบีอาดัมสองคน คือ กอบินและฮาบิน เกิดความอิจฉาริษยากัน เป็นเหตุให้กอบินฆ่าฮาบิน ซึ่งถือว่าเป็นการฆ่ากันครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลก เรื่องสำหรับอาหาร คืออัลมาอิดะซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของนบีอีซาบุตรของมารยมที่ปรากฏต่อหน้าผู้ติดตามและสนับสนุนท่าน เรื่องราวของยาฮูดีและนัสรอนีที่มีความเชื่อผิดผิด บิดพริ้ว สัญญา บิดเบือนคำพีเตารอดและอินยินปฏิเสธสารที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะสลัม ให้นำมา บทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัว คือวันชุมนุมมนุษย์ ซึ่งในวันนั้นท่านนาบีอีซาอะลัยฮิสลาม จะย้ำให้ชาวกัมพีได้ทราบอย่างชัดเจนว่า เขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นคิด พวกนั้นเชื่อถือสาเหตุที่บทนี้มีชื่อว่า อันมาอิดะนั่นก็คือ เมื่อผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิด ขอต่อนบีอีสาอัลัยฮิสลาม ให้มีสำหรับอาหารประทานลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็ได้ประทานมาให้นั้นก็ถือว่า เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่า เป็นศาสนทูตจาก อัลลอฮ์มาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของ อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอิยูฮัลลดีนอามานูอูฟูบิลอกูด أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิด สัตว์ประเภทปศุสัตว์นั้น ได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว นอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้น เป็นที่อนุมัติ ขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอียรอมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยาอิยูฮัลลดีนอามานูลาตุฮิลลูชาอิรัลลอฮ์ لا ت ح ل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد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 และบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้าม โดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทัยจากพระผู้อิบาลของพวกเขา แต่เมื่อพวกเจ้าเปลื้องเอี่ยรอมแล้ว ก็จงล่าสัตว์ได้ และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มัสยิดฮารอมทำให้พวกเจ้ากระทำการละเมิด และพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่อลอ และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเอ่ยนามอื่นจากอัลลอฮ์ที่มันขณะเชือด และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเขียวตาย และสัตว์ที่ถูกขิดตาย และสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชื่อดกัน และสัตว์ที่ถูกเชื่อดบนแท่นบูชา และการที่พวกเจ้าเสียงทาย ด้วยไม้ติ้วเหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา แต่จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์ แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้า และข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความเมตตากรุณาของข้า และข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้ว และผู้ใดได้รับความขับขันโดยความหิวโหวย โดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทำบาปแล้วไซแน่นอนอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่า มีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่า ที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดีๆทั้งหลาย และบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าได้ฝึกสอนมัน โดยฝึกสอนมันตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนพวกเจ้าไว้นั้น พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้พวกเจ้าได้ และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์บนมันเสียก่อนและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน و ط ละ م الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ก ن ق ب ل คุۖ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين วันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว และอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีนั้น เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้า และอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา และบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิง และบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ที่ได้รับคำพีมาก่อนจากพวกเจ้า ก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าด้วย เมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่พวกนาง ซึ่งสินสอดของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงาน ม่ใช่เป็นผู้กระทำซีนา คือละเมิดทางเพศ และไม่ใช่เป็นพวกคบชู้ และผู้ใดปฏิเสธศรัทธา แน่นอนงานของเขาก็ไร้ผล โดยในวันพรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนยาอิยูฮัลลดีนอามานูอิดากุมตุมอิลัสซลาติฟักซิลูจูฮะกุมวะไอดียกุมอิลัลมราฟิก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 และหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์หรือมีเพศสัมพันธ์กับปัญญา และพวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี แล้วลูบใบหน้าของเจ้า และมือของเจ้า จากดินนั้นอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้เกิดความลำบากใด ๆ แก่พวกเจ้า แต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาด และเพื่อให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจักขอบคุณและจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้า และสัญญาของพระองค์ที่ได้กระทำมันไว้แก่พวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้ว และพวกเราเชื่อฟังแล้ว และพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดท้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอกยาอิยุฮัลลดีนอามานูกูนูกวามีนลิลลาฮิชูฮดาบิลกิสต์ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรม และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความยำเกรงยิ่งกว่า และพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้น ได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้น ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกยาอายุฮัลลดีนอามานุดกรูนิมัตัลลอฮิอะลัยกุม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 และพระองค์ก็ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าเสีย และพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด ณ อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً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 جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل และแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าจากพวกเขาขึ้นสิบคนแล้วเราได้ทรงกล่าวว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วย ถ้าหาพวกเจ้าปฏิบัติละหมาด และชำระสกาดและศรัทธาต่อศาสนาทูตของข้า และสนับสนุนพวกเขา และให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดี แน่นอนข้าจะลบล้างความชั่วของพวกเจ้าให้พ้นไปจากพวกเจ้า และแน่นอนข้าจะให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างแล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้ว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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين แต่เนื่องจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขา เราจึงได้สาบแช่งพวกเขาและให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้เฉออกจากตำแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้แล้วเจ้าก็ยังมองเห็นการคดโกงจากพวกเขาอยู่ นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้น ดังนั้นเจ้าจงให้อภัยแก่พวกเขาเถิดและจงยกโทษเสีย ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ทำดีทั้งหลาย ومن فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون จากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริสต์นั้น เราได้เอาสัญญาจากพวกเขา แต่แล้วพวกเขาก็ลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้ เราจึงได้ให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาซึ่งการเป็นศัตรู และการเกลียดชังจนกระทั่งวันกิยามา แล้วเราจะทรงบอกเขาเหล่านั้นถึงสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ยาอัลลกิตาบกดจาคุมรสูลนายุบยินลคุมกทีรัมมิมมา يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนาทูตของเราได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว โดยที่เขาจะแจกแจงแก่พวกเจ้าอย่างมากมายจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้จากคัมภีร์และเขาจะงดเว้นไว้มากมาย ถ้าจริงแสงสว่างจากอัลลอฮ์และคำพีอันชัดแจ้งนั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ด้วยคำพีนั่นแหละอัลลอฮ์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความพึงพอพระทัยของพระองค์สบดาทางแห่งความปลอดภัย และจะทรงให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของพระองค์และจะทรงแนะนำพวกเขาสู่ทางอันเที่ยงตรง